16-cı bab. Pərisilə bilən Saduqi dini iqmidikilə, Həzrəti Əysanın yeniği kelib, onun Xudo tarifidin əvətilgənliyini sınab beqiş məqsədidə, onundan bir karamət küsüşünü tələb qilishdi. Həzrəti Əysa ulağı mundaq dedi. Kəşqurun silə ufuqda qızıl şəpəq kögününlarda, əti hava uçuq boldu deyislə. Ətigəndə, Бүгін osmonning rangi ko'kish qizil va бұзытлық. havo buzildi Osman osmon rangini yu, bu zamonda ola ometlerini alomatlarni O sal va vaposiz kishilar karomat ko'rsat deplu turdi biroq sizlarga yunus peygamberinin karomatidan boshqa ko'rsatildigan ikkinchi karomat yo'q Ondan hazrati Eysa ularni tashlab ketdi shogirdlar ko'lning u qetiga o'tganida non elivilishni unutgan edi hazrati ayso ularga hoshyor bo'linglar farislar bilan saduqiylarning eshitqusidan ehtiyot qilinglar dedi shogirdlar bir biriga non akamligimiz uchun shundoq davots kerak deyishdi ularning nima deyishayotganligini bilgan hazrati ayso mundoq dedi ey ishonchi ojizlar nima uchun non akamiginglar to'g'risida so'zlashsizlar texchi tushunmadinglarmi besh non bilan besh ming kishini to'ydiganlig'im yana qancha sevat yemaklik yig'ib olganlig'inglar esinglarda yo'qmi yetti non bilan to'rt ming kishini to'ydiganlig'im yana qancha sevat yemaklik yig'ib olganlig'inglarmi esinglarda yo'qmi sizlar nemishqa mening itqinimning non to'g'riliq emasligini tushunmaysizlar man yana sizlarga Pərislər bilan saduqilərin işitqusudan ehtiyot qilinglar deyman. Şagirdlar shundala Hazreti Aysoning o'zligi nondagi ichitqudan emas, balki parisiylar bilan saduqilarning ichitqusidan, ya'ni soxta ta'limdan ehtiyot qilishni aytganligini tushunib yetdi. Hazreti Ayso Filip Qaysariyasi rayoniga kelganida shogirdlardan kishilar inson o'g'lini kim deb biladi ekan deb so'radi. shogirdlari ba'zilar sizni cho'mildirguchi yahyo ba'zilar ilyos payg'ambar va yana ba'zilar yaramiyo yoki boshqa qadimki payg'ambarlardan biri deb bilidika deb javob berdi hazrati ayso ulodin sizlarchu sizlar meni kim deb bilasizlar deb so'rdi petrus debmi atalgan simon siz mangu hayot xudoning o'g'li qutqizg'uvchi masih ekansiz deb javob berdi hazrati iso uningga nima degan baxtliksan yunus o'g'li simon buni sanga oshkorlig'uchi inson emas balki arishdiki otam xudodir sanga shuni aytayki sen bo'lsang petrus tosh men jamoatchiligimni bu tosh ustiga quraman uning ustidan o'limning kuchimu g'olib kelamaydi erişinin patşağılığının aşkışlarını sana birmen. Senin yeryüzüde yol koyganların erişti mu, yol koyulup boğan buludu. Senin yeryüzüde yol koymuganların erişti mu, yol koyulmagan buldu, dedi. Bu sözlerden keyin Hazreti Eysa şagirdlarga özünün qutquzguchi Masih ekanligini hech kimga tinmaslikni topiladi. shuningdan keyin hazrati ayso o'zining yerusalimga ketishi oqsoqollar oliy ruhoniylar va tavrot ustozlari tarafidan ko'p azob uqubat tortishi o'ldirilishi va uchinchi kuni tirildirilishi kerakligini shogirdlarga uqtirishga boshildi bu gapni anglagan petrus hazrati aysoni bir chatga tortib uni ayblab yo rabbim nemishqa bunda xiyolda bo'lasiz beshimizga bundoq ishlar asli kamaydi dedi lekin hazrati ayso petrusga qarab yo'qol ko'zimdan shaytondek so'zlayapsan san manga putlik oshom sening o'ylaganlaring xudoning emas insonning xiyolidir dedi keyin hazrati ayso shogirdirga mundoq dedi kimdi kim manga erishishni xohlasa o'z xoyishidan voz kechib o'zining krestini ko'tirib manga agarsin chunki o'zi uchun yashaydiganlar aksicha hayotidan mahrum bo'ladi biroq o'z xoyishidan voz kechib mening uchun yashaydiganlar hayotlikqa erishidi bir odam butun dunyoga ega bo'lib hayotidan mahrum qolsa buning nima foydasi bo'lsin nemini to'labmi hayotlikqa erishgili bo'lsin inson o'g'li bo'lgan man otamning shon sharifi ichida parishtiri bilan kelib hamma odamning o'z amaliga tushluq javob qaytiraman bilib qo'yinglarki bu yerda tug'anlarning ba'zilari inson o'g'lining o'z podsholig'i ichida kelganligini ko'migicha o'lmaydi